auscultu cae ripetu. Porzio octec quin. Ni finis la jaron per bunta concerto. Cun granda plesuro ni audis musicon. Ni shatis precipe la vals melodioin de Johann Strauss filo cae liai du fratoi mi shatas ausculti la valsan musicon. Gin popularigis la Strauss familio. Char ili concertis ec en Americo. La valso danzado gaigis la homoin. Mes nocte ni vidis tre belain fairajoin lumigis cielo en plurai coloroi. Sed genis bombetoi per fumo cae bruo. Ne eblis normale tra dormi la nocton. Ricardu antauen, videblas la celo. Ne zorgu pri iui malhelpoi sur voie vi povos tre baldau atingi la celon. Do captu la chanson, pluiru sentime. Si giuis sen dube la grandan attenton de oriciai signoroi dum tiu vespero. Si maestre conducis la conversazion cun viroi el ciui sociai tavoloi. Nur unu el ili ne montris respecton. Li cracis, cae sacris, cae montris la fingron. Li devis forlassi la festan salonon. Cae tie neniam plu estis vidata. Iam venis la tempo por diri adiau. Nicune travivis ferian semainon. Ni scherzis, cae ridis, ni cantis, cae dansis. Ni gaie passigis la tagoin cae noctoin. Si milde ridetis post lia declaro li iel mallerte parolis pri amo, cae pri geezigio cae vivo comuna. Si estis tuscita de lia confesso. Do scia respondo congruis cun tio. Si dankis pro lia boncora offerto. Si volis ancorau pripensi la tuton. Char tia decido ja changius la vivon. Dum kelkai momentoi li iom hesitis, respondi la certe treticlan demandon. Sed tiam li pensis che estas necesse informi la homoin pri tiu afero. Ciu iam vi devis ripari biciclon? Vi certe constatis la malfacilajoin. Sed fine vi gioies pri bona resulto. Vi estis successa en grava laboro ni mangis hodiau rostitan fromagion. Cun plurai legomoi, cun cepo, rostitai. La plado bon gustis, ni estis contentai. Ni fartis tre bone post tiu mangiajo. La vintra vetero al portis malvarmon al venis la frosto, al dum nocte. La tagoi farigias nun iom pli longai, cae crome la neggio heligas la tagoin. Mi faris tre longa noviaran promenon. Dum pli ol du horoi mi estis sur voie ja estis malvarme, sed suno radis. Mi tial agrable passigis la tempon. El tri candidatoi nur unu respondis la tre malfacilain demandoin correcte. Li seque ricevis tre altan premion, per ciu li povis repagi crediton. Sen iu problemo, si cion comprenis, pri cio parolis la curacistino, si prenis regule la medicamentoin, cae sano revenis post celcae semainoi.